نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Uz Allahu Jalla Vala dozvolu nastavljamo se družiti sa sahihom imama Buharije rahimahullahu ta'ala. Poznata vam je dobro njegova zbirka. Nakon Allahu je subhanahu wa ta'ala knjige najvjerodostojnija knjiga. Tu knjigu Imam Buhari rahimehullahu ta'ala sačinio je iz ogromnog broja vjerodostojnih hadisa, kako kažu iz 600.000. probrao u njoj hadise koji su najbitniji za svakog vjernika i vjernicu i koji su po njemu najvjerodostojni, najvjerodostojni hadisi. Tu svoju zbirku za koju mi najčešće kažemo Sahih imama Buharije, podijelio je unutar, dakle, na 97 knjiga. Taj svoj sahih unutar je podijelio na 97 knjiga. I mi se konkretno bavimo hadisima, i isčitavamo hadise iz predzadnje knjige, koja se zove Kitab el-i'tisami bil kitabi wa sunne. Knjiga koja govori, najčešće se prevodi, o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. Iako, dakle, jasnije, približnije, bolje, detaljniji prijevod jeste knjiga kako se sa Kur'anom i sunnetom, odnosno kako se zaštititi od pogrešaka, stramputice, zablude, grijeha i njihovih posljedica s Kur'anom i sunnetom. Jer, jer riječ i'tisam dolazi od riječi, to sam govorio na početku, od riječi isme, a isme dakle ima značenje, ima značenje zaštite od, od grijeha i svega onoga što dolazi kao rezultat tih grijeha. To je dakle 96. knjiga. 96. knjiga i Imam Buhari na početku te knjige napravio ju uvod od pet hadisa i predanja. Nakon toga podijelio je na 28 poglavlja. I ukupno dakle sa tim uvodom i 28 poglavlja unutar njih je spomenuo 101 hadis spomenuo 101 hadis, što u cijelosti hadise, što dakle samo dijelove hadisa s kojima želi dokazati ono je li što je naslovio u poglavlju, a te hadise je uglavnom, dakle kada spomnije dio njih, uglavnom spomenuo, spomenuo ranije. Pa ko želi radi veće koristi, može se vratiti na tu potpuniju verziju hadisa koje je spomnjao Imam Buhari ranije u svom sahihu. Mi smo došli i nalazimo se u drugom poglavlju koji govori o slijedjenju sunneta poslanika alihi salatu wasalam i u tom drugom poglavlju imam Buhari je spomenuo 12 hadisa. Mi smo, koliko se sjećam, jel tako spomenuli do sad tri hadisa. Prvi hadis je bio od Ebu Waila koji je pripovjedao da je došao do Šejbe ibn Osmana ibn Talhe koji je bio zadužen za otvaranje vrata Kabe, pa je sjeo pored njega, zatim ga je Šeibe podsjetio. Podsjetio je Ebu Vaila kako je na tom istom mjestu sjeo Omer radijallahu ta'alan za vrijeme svoga hilafeta kada je bio halifa. Došao je do Šeibe i indirektno mu rekao da želi da izvadi blago iz Kabe. O tome sam govorio otkuda blago u Kjabi, jeli, pa mu je Šeibe rekao, ne, ti to za sigurno nećeš učiniti, pa se začudi Omer zbog čega? Kaže, zato što nisu ni tvoja dvojica prethodnika to učinili. I oni su znali za to blago i oni su imali potrebe da izvade to blago i podijele potrebnim muslimanima, međutim nisu to učinili. Ko? Allaho poslanik, alihi salatu sam, jebu bekr. Pa je rekao Omer radijallahu ta'ala an, doista su to dvojica koji se slijede koji se slijede. Pa i on dakle odustao od svoje namjere kada se prisjetio da to isto nije učinio Allahov poslanik alihi salatu wasalam niti Ebu Bekr. Nakon toga bio je hadis, jel tako, hadis Huzeife, Huzeyfe radijallahu ta'alanu u kojem se kaže o spuštanju, u kojem se govori o spuštanju imana, odnosno spuštanju emaneta s neba u ljudska srca, zatim objavljivanju Kur'ana i sunneta i učenju Kur'ana i sunneta čime se taj iman povećava. I nakon toga bio je treći hadis od Abdullaha ibn Mas'uda. Jel tako Imam Buhari kaže od Abdullaha. Rekao sam kad god se u hadisu u Senedu spomene samo Abdullah. Od Abdullaha misli se na Abdullaha ibn Mas'uda. Mnogo je ashaba koji su imali ime Abdullah. Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Abbas. Jel i drugi, međutim kada se samo u Senedu, pogotovo dakle ashab, kada se jel, kaže Abdullah, onda se misli na Abdullaha, Abdullaha ibn Mas'uda. I Imam Buhari spomenuo je njegove riječi. Dakle, to nije hadis, već su riječi Abdullaha ibn Mas'uda. Isto tako ima muslim u svome sahihu zabilježio riječi Abdullah ibn Mesuda. Dok u drugim hadijskim zbirkama to su u stvari riječi Allahovog poslanika alihi salsam. Dakle, nije to Abdullah govorio od sebe. A šta je rekao Abdullah? Rekao je inne ahsen al hadithi kitabullah. Zasigurno najljepši govor jeste Allahova knjiga. I najljepša uputa jeste uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari su u vjeri, zatim je proučio kuranski ajet, a doista ono što vam se obećava doći će. Doista ono što vam se obećava doći, odnosno sudnji dan. Dakle, u tom ajetu se govori o sudnjem danu, sudnji dan će doći i bit ćete pitani za taj najljepši govor i bit ćete pitani za tu najljepšu uputu i bit ćete pitani za uh, nove stvari ako ste ih uvodili, ako ste ih uvodili u vjeru. Pa dakle, čuo si otprilike ove hadise i možeš povezati zašto ih imam Buhari spomenuo u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an za Kur'an i Sunnet. Nakon toga došao je hadis Huzeyfe radijallahu ta'ala. Abu Hurere radijallahu ta'ala. Kaže imam Buhari uh, عن ابي هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله كاتكو Imam Buhari kaže, prenosi se od Ebu Hureyre i Zejda ibn Khalida, radijallahu anhuma, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao le aqdijenne bejnekuma bi kitabillah. Zasigurno ću presuditi među vama po Allahoj knjizi. Odnosno, od Ebu Hurere i Zejda ibn Khalida radijallahu anhuma se prenosi da su oni rekli bili smo kod poslanika alihi salatu sam kada je rekao zasigurno ću presuditi među vama po Allahoj knjizi. Dakle, prvi put sam zaboravio ovo. Kažu, bili smo kod poslanika sallallahu alihi wasallame kada je rekao zasigurno ću presuditi među vama po Allahoj knjizi. Ebu Hureyre radijallahu anhu imali smo ga do sad. Zaid ibn Khalid al-đuheni, radijallahu talan je ashab Allahovog poslanika, alihi salatu sam, stanovao je u Medini, dakle bio je iz plemena Džuhejna i učestvovao je na Hudajbiji, poznata, jel tako, Hudajbija, kada se davala prisega Allahom poslaniku alihi salatu wasalam pod stablom Ridvan, poznata kao Bejator Ridvan i kada je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao za sve te učesnike da su oni najbolji stanovnici zemlje da su oni najbolji stanovnici zemlje. Jedan od njih je bio Zaid ibn Khalid al-đuheni i on je nosio barjak islama, barjak svoje, svoga plemena, svoje dakle porodice kada se oslobađala Mekka kada se oslobađalo Meka, kada je svako pleme imalo dakle svog isturenog baj, bajraktara koji je nosio jeli, e, zastav od svoga plemena, pa je Zaid ibn Khalid al-đuhani od svoga plemena Džuhejna, on nosio, nosio taj barjak i umro je pred kraj vladavine Muavije radijallahu, radijallahu anhu međmein. Dakle, ovdje kratko kažu Ebu Hurere i Zaid ibn Khalid. Kažu, bili smo kod poslanika alihi salatu wasalam kada je rekao zasigurno ću vam presuditi po Allahove knjize. I ti ovako kad čuješ hadis, ha, nešto mnogo ne možeš da zaključiš. O čemu je riječ? Dakle, ovdje imam Buhari je spomenuo samo dio hadisa ali završetak hadisa. Ovaj hadis, dakle, ima svoj događaj. Spomenuo ga imam Buhari na drugom mjestu, naprotiv, na desetak mjesta spomenuo u svom sahihu. O čemu se radi? Radi se o dvojici ljudi. A ove riječi ti kada pročitaš, zasigurno ću vam presuti po Allahove knjizi, pomislio bi da je spor između Ebu Hurere i Zejda. Ha? Ne, oni su bili tu. Kada su došla druga dvojica, Oni su bili u društvu poslanika Alihi Salacom, sjedli su po strani, slušali ga i slušali odgovore ako bi ga neko upitao, ha, da saznaju i oni da poslušaju jeli, odgovori da na takav način prodube svoje znanje, povećaju svoje znanje. Došla su dvojica ljudi, imam Buhari to spominje na mnogim mjestima u svome sahihu. Imali su spor. I došli su Allahom poslaniku, alihi salatu sam, da im on presudi po Allahove knjizi. Oni su zatražili od vjerovjesnika, sallallahu alihi salam, da im presudi po Allahove knjizi. Kada se desio spor između njih, drugi su ih posavjetovali kako da postupe. Postupte ovako i onako. Ha. Međutim, odbili su to, pa su rekli idemo kod poslanika sallallahu alaihi sallam da nam on presudi po Allahove knjizi. Koji je spor? Znate za taj hadis. Sin jednog radio je kod drugog. Došla su dvojica ljudi, imali su ogroman spor, da im poslanik alaihi sallam sam riješi. Koji je spor? Sin od jednog radio je kod drugog. Posao, nadnicu. Pa je počinio nemoral sa ženom tog drugog. A? Babo ga poslao, ide radi, on svašta radio. Dakle, sin jednog radio je kod drugog, pa učinio nemoral s njegovom ženom. Ona je dakle bila udata, a on je bio, on je bio mladić. Pa su ih posavjetovali kako da riješe taj spor. Dadni mu toliko i toliko deva, ovaca i ostalo. Da pa se to zataška i gotovo. Kažu ne, idemo kod Allahovog poslanika, ali čak se spomnio hadisima da, on, da, da su oni to bili tako i regulisali, ali nisu se smirili na toj presudi. Pa su rekli Allahov poslaniče, rekli su nam tako i tako postup, da postupimo tako i tako, ali po Allahove knjizi mi hoćemo. Pa kaže, le akdijenne bejnekuma bi kitabillah. Zasigurno ću ja vama presuditi po Allahove knjizi. Pa je presudio. Pa je presudio, poznato je dakle kako je došlo u Kur'anu za oženjene i udate kada počinu nemoral. Šta ih čeka? Oženjen i udat. I to je presudio, ha, po Allahove knjizi. Ovdje u ovom slučaju Allahov poslanik alihi salatu wasalam je presudio po Allahove knjizi i sunnetu svome. I to je dakle jedna od koristi zašto imam Buhari spomenuo ovaj hadis. Kad god se kaže da se postupa po Allahove knjizi, ne misli se samo o Kur'an, a po strani ostavi sunnet. Ne, već dakle misli se i na Kur'an i sunnet. Kada se kaže postupanje po sunnetu poslanika alihi salosa misli se dakle odazivanje svemu onome što je došlo u Kur'anu i u sunnetu. Nema razdvajanja. Nema razdvajanja. Ko je pokoran poslaniku, taj je pokoran i Allahu. Allah ga je poslao i pojasnio vjeru. Pa je presudio po pitanju nje i poslao u Isa. Ha? A presudio je po pitanju mladića po Kur'anu i po sunnetu. Po Kur'anu i sunnetu da mu se da toliko i toliko i da se protjera da se protjera iz zemlje. A? Da se protjera iz zemlje, da ne bi uticao jeli, na društvo sa tom svojom, sa tom svojom pojavom. Dakle, Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, spomenuo je ove riječi da nas podstakne da sve svoje sporove rješavamo po kitabu i po sunnetu. kako to bilo možda protiv nas, protiv onoga što mi želimo, Ma kako to bilo teško prihvatiti duši, od jasnog čvrstog imana i čvrstog pridržavanja za Kur'an i sunnet jeste da sve svoje sporove rješavaš po kitabu i po sunnetu. Ma kako to rezultiralo i čime rezultiralo. Zasigurno presuda koja je došla i presude koje dolaze u Kur'anu i u sunnetu su najbolje, jeli, najbolje presude za vjernika, za vjernika, jeli, naročito. Pa dakle, vidimo iz ovoga hadisa da po Kur'anu i sunnetu rješavamo sve naše sporove i njima se zasigurno nalazi najbolja presuda. Rješavanje svojih sporova negdje drugo, kod nekoga drugog, zasigurno odvodi od pravog puta i ukazuje na naše slabo pridržavanje za Kur'an i sunnet, na naš, na naš slab, slab iman. Ovaj nas hadis postiče da budemo u blizini, ha, da budemo u blizini učenih ljudi, Ebu, e, Ebu Horeira i Zaid ibn Khalid al-đuheni su bili u blizini Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, slušali ga kada niko ne bi postavljao pitanje ono što bi on pričao, a kada bi neko došao i postavio pitanje, onda bi pažljivo slušali, onda bi pažljivo slušali odgovor. Pa dakle, ako smo u mogućnosti, uh, trebamo iskoristiti te mogućnosti da budemo u blizini učenih ljudi kada ih neko nešto priupita, da i mi slušamo odgovor ili, ili dakle da onako budemo u njihovoj blizini jer nadati se dakle da kod njih nema mnogo prazne priče, praznog govora, već kada progovore, jeli, da zasigurno u tom njihovom govoru ima korist. I ovdje, eto, u putu mi na ovom um pade, ako je ovakav slučaj sa onima koji inače nisu u blizini učenih ljudi, njihove porodice ha, koje žive s njima, Dakle, one bi trebali da iskoriste ovu mogućnost maksimalno. Žena, djeca, jeli, a počesto se zna desiti da svi oni pitaju nekoga drugog, slušaju nekoga drugog, jeli, šta on znamo, kakav on, ovo, ono, jel tako? Ha. Zatim, nakon toga, došao je hadis nama dobro poznat. Hadis Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, koji kaže da je Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, Kullu ummeti jedhulune al džennete illa men eba. Poznat hadis. Svi moji sljedbenici, svi iz moga naroda, svi iz moga ummeta ući će u džennet osim onih koji odbiju. Kalu ja Rasul Allah, wa men jeba. Allahu poslaniče, a ko će to odbiti da uđe u džennet? Kal men ata'ani dehala al džennet. Wa men asani faqad Ko mi bude pokoran, ko mi bude poslušan, ući će u džennet. A onaj koji odbije da mi bude poslušan, ko mi bude nepokoran, ko mi bude neposlušan, taj odbija i da uđe u džennet. Dakle, kaže Ebu Hurere, radi Allahu an, da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, svi moji sljedbenici, svi iz moga umeta, svi iz moga naroda uće u džennet. Dakle, ne misli se samo na Arape kojima je poslan, već je poslan on svima nama. Prvenstveno je poslan svome narodu koji su mu bili najbliži, zatim On je Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika, nema više vjerovjesnika, nema više knjiga. Dakle, on je vjerovjesnik svim koji dođu iza njega. Ljudima. Pa je dakle, ha, svi će oni ući u džernet. Osim onoga koji odbije. Rekli su, a ko će odbiti Allahov poslaniće, odgovorio je onaj ko mi bude pokoran, ko mi bude poslušan, ući će u džernet. A onaj ko mi bude neposlušan, taj odbija da uđe, taj odbija da uđe u džennet. Ebu Hurere radijallahu an obavještava nas dakle u ovom hadisu da je vjerovjesnik Alihi Salocam rekao da će svi sljedbenici njegovi ući u džennet. Hm. Međutim, ovdje u hadisu, na kraju, poslanik Alihi Salocam pojašnjava šta znači ha, biti sljedbenik Allahovog poslanika Alihi Salatu Veselam. Pa kaže, kullu ummeti, cijeli moj narod, svi oni koji dođu iza mene će ući u džennet. Dakle, svi moji sjedbenici ući u džennet. Osim onoga koji odbije. Pa su se ashabi začudili. Zar ima neko, ha, da odbije, da uđe u džennet? Iz ovoga se može zaključiti da je svim ljudima ponuđen džennet. Bujrum, hajte u džennet. Svima nam je ponuđeno. Ali ima neko ko će odbiti. Zar je moguće da neko odbije džennet Džennet u kojem ima ono što oko nikada nije vidjelo. Uho nikada o tome sličnom, sličnom tome nije slušalo. Niti je razum ikada o tome razmišljao. Ha, najmanja nagrada, ko će dobiti najmanju nagradu? U hadisu se kaže da će najmanju, najnižu nagradu dobiti onaj koji zadnji uđe u džennet. Nakon što je ispričao ko će zadnji ući u džennet, kako, na koji način Allahov poslanik alaihi salatu sam je rekao, to je čovjek sa najnižim mjestom u džennetu, s najmanjom nagradom u džennetu. Hm? A poznat vam je razgovor između njega i Allaha, kada mu Allah kaže tebi pripada onoliko koliko je, koliki je dunjaluk i još deset puta toliko. Pa će čovjek reći ti si gospodar, ne priliči ti da se šališ sa mnom. Onaj koji će zadnji ući u dženet koji će imati najnižu nagradu. A najvisočija i najvrijednija nagrada Allahovo zadovoljstvo i gledanje u Allahovo plemenito lice. Hm. Svaki od njih će misliti da on najviše uživa. I zar je moguće da čovjek odbije, pogotovo vječnost, da odbije da uđe u dženet? Pa su ashabi začudili pitali, a ko će to odbiti Allaho poslaniče, zar ima neko da odbije? Pazite, svima je ponuđeno, svima nama je ponuđeno. Da li prihvatamo ili odbijamo? Kaže, a ko će odbiti? Odgovara, men ata'ani dahal al džennet. Ko mi bude pokoran, taj će ući u džennet. Naprotiv, rečeno je, ha, men ata'ani dahal al džennet. Došlo je u prošlom vremenu. Dakle, sigurno je ušao. Ko mi bude pokoran, sigurno je ušao u džennet. Bez imalo sumnje. Zašto? Zato što se ne može nijednim drugim putem, ne može se pokravajući se nekome drugom ući u džennetu samo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zato prošli puta sam el tako spomenuo riječi Ibn Kajima koji kaže Allah subhanahu wa taala zatvorio je sve puteve koji vode do njega do njegovog zadovoljstva i njegovog dženeta osim puta Muhameda sallallahu alejhi ve samo njegovim putem pokoravajući njemu odazivajući njemu može se doći do dženeta i Allahovog zadovoljstva pa kaže ko mi bude pokoran ušao je u dženet ha ovde se pojašnjava koji je od njegovog umeta Možeš ti nositi lijepo ime, možeš ti prizivati i prizivati, ovdje se ogleda suština sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Možeš ti pjevati i pjevati ilahije, ha, opisivati ga, nažalost. Danas imamo i možemo čuti nas, bez obzira, to mene plaho ne interesuje, na kojim kanalima i TV kanalima mogu se slušati pojedine ilahije koje se vjerovatno pišu, i posle snimaju i posle pjevaju, emitiraju ovdje ili ondje iz ljubavi prema Allah, Allahovom poslaniku alihi salosom, a griješe prema Allahu. To moguće. Gdje su razumni? Govore i time žele da pokažu svoju ljubav prema poslaniku alihi salosom, a griješe prema Allah. Dozivaju poslanika, traže od poslanika i onda im ti mora moraš nalaziti opravdanje. Pa nije mislio to, mislio ovo. Zbog čega? Pokornost Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam usko je vezana. Ne možeš voljeti poslanika griješiti prema Allahu. Voljeti Allaha griješiti prema poslaniku. Men eta'ani faqad eta Allah. Sad će doći hadis. Ko mi bude pokoran, taj je pokoran i Allahu. Ne može biti pokoran poslaniku, a griješiti prema Allahu. Pa dakle, suština slijedjenja poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, kako biti njegov sljedbenik, kako biti od njegovog ummeta, jeste slijedjenje, pokoravanje njemu. Men atani ta poznato mi taatun je pokornost, ko mi bude pokoran. Dakle, sve ono što kažem, sve ono o čemu sam govorio da prihvati, sve ono što sam naredio da radi koliko je mogućnosti, sve ono što sam zabranio da se toga ostavi. To je, dakle, poznato vam je, četiri uvjeta da bi tvoje svjedočenje da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik da bi bilo ispravno. Pa Pazite, ovo nije mala stvar. Kažemo, ašhadu an la ilaha illa illallah, wa ašhadu anna Muhammeden rasulullah. S time se ulazi u islam. I to se konstantno, svakodnevno, danonično dokazuje dijelima. Svjedočenje da je Allah jedan i jedini istinski Bog ima svoje uvjete. Svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik ima svoje uvjete. Svjedočenje da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik su četiri uvjeta. Četiri uvjeta da prihvatimo sve ono o čemu je govorio, sve što se potvrdi vjerodostojno, Allahu poslanik alihi salatu sam je rekao. To nama bilo teško prihvati razum ili ne, to nije bitno. Nije ni ashabima bilo uh, razumom dokučljivo nešto što se u njihovo vrijeme govorilo, ali ih je iman tjerao da to prihvate. I rekao se, rekao poslanik sam, jeste gotovo, to je tako. Bez obzira što je kuc bio daleko, nas je blizu. Može se otići u toku noći i slično. Da prihvatimo sve ono o čemu je obavijestio, da radimo koliko smo u mogućnosti što je naredio, da se ostavimo svega što je zabranio i da ne obožavamo Allaha osim kako ga je on obožavao. Da ne činimo ibadet osim kako je on činio. Hm. Pa ne možeš, dakle, griješiti prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a, a činiti pokornost ko biva poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa sallam. Pa dakle, ko mi bude pokoran, odazove se onome sa čime sam došao, ušao je u džennet. Ako mi bude nepokoran, taj odbija da uđe u džennet. Odnosno, nisam ja kriv, on je sam sebi kriv. I to, dakle, može prizivati i govoriti da je sledbenik, on nije sledbenik. Sledbenici Muhameda sallallahu alejhi ve sellem će ući u džennet. Oni koji su prihvatili i ustrajavali na tome i svoj život skončali na tome, ha, oni će oni će ako Bog da jeli, ući u džanet. Pa sasvim je jasno zašto imam Buhari rahimahullahu tela spomenuo ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. Hadis kaže da ne možeš biti čvrst u svojoj vjeri, ne možeš biti postojan na putu do dženneta i ne možeš živjeti i skončati na tom putu osim pokoravajući se poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Dakle, ne možeš ući u džennet bez sunneta, bez onoga sa čime je došao poslanik Alihi Salatu Osanu. kako ti prizivao i prizivao. I želio. Hajde, Bujrum, znam da se nas poželio. Sve. Dakle, vidimo iz ovog hadisa da je džennet dostupan svim ljudima. Svi su ljudi pozvani u džennet. Kao što ćemo vidjeti sada iz hadisa koji dolaze. Svi su ljudi pozvani u džennet. Hm? Svima nam je rečeno Bujrum, pa gledajmo dakle koliko se odazivamo. Gledajmo koliko se odazivamo. Gledajmo kad nam se kaže hadis, kad nam se kaže kuranski ajet. Čuo si prethodni o čemu je govorio. I kaže, zasigurno ću ja vama presuti po Allahove knjizi. A šta? Prema čemu drugom? Po Allahove knjizi. Isprovela se odredba, presuda. To što danas nema neko da presudi, to ne znači da ti možeš raditi šta hoćeš. Ha? Danas ima osoba, pa pokažu, Pa nema sad takve presude, nema sad takvog zakona. I to znači možeš da radiš što hoćeš, jel? Gdje imam Boži rob? Pa pitanje je tvoga hireta. Nije pitanje do djavuka, na djavuku, hajde, može se provlačiti, nije problem. Ali šta ćeš sutra? Koji ćeš džavab sutra dati Allahu subhanahu wa ta'ala? Pa dakle, kad nam se dođe sa kuranskim ajetom ili nam se dođe sa hadisom, kada se postičemo na nešto, provjerimo se kroz ovaj Hadis. Ko mi bude pokoran, ušao je u džennet. A ko odbije pokornost, ko se ne pokori, okrene, postupi po svome čeifu, svome nahođenju, sami sebi kriv. Sami sebi kriv. Dakle, vidimo jasno iz ovog hadisa da se džennet postiže pokoravanjem Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, dakle, dijelima, dijelima, ne pukim željama i prizivanjima. Dijelima, valja raditi, radom, dobrim dijelima se umilostivujemo svome gospodaru, postižemo njegovu milost i on nas svoju milošću uvodi, on, nam, on nas svoju milošću uvodi u džennet. Vidimo iz hadisa, samo nerazumna osoba može odbiti da uđe u džennet. Shabi se začuli, zar ima neko da će odbiti džennet? Da uđe u džennet. Samo nerazumna osoba može odbiti da uđe u džennet. Pa kada bi postojao samo džennet, je tako? Ali nema trećeg mjesta, ima džennet, ima drugo mjesto. Džehennem. Pa dakle, da odbije da uđe u džennet i da stoji pred džennetskim vratima, to je ahmakluk. Ali Boga mi pred kim se zatvore džennetska vrata, otvore se neka druga. Nije samo da nećeš ući u džennet. Problem je što ćeš ući u džehennem i vječno ostati, vječno ostati je li u njemu. Vidimo dakle iz ovog hadisa da je Allah pravedan, ne čini nikome nepravdu. Ko čini sebi nepravdu? Ljudi. Mi sebi činimo, mi sebi činimo nepravdu. Nakon toga došao je podruži hadis od Džabira ibn Abdillaha radijallahu, radijallahu anhuma. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma kaže da je izašao pred njih Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i ispričao im svoj san. A kada je riječ o snovima, ha, poslanika, vjerovjesnika, treba imati na umu dvije stvari, dvije činjenice. Prva, da poslanicima, vjerovjesnicima šeitan ne može doći u san. Da vjerovjesnicima i poslanicima šeitan nije mogao doći u san, za razliku od ostalih ljudi. Nama dolazi. Poslanicima i vjerovjesnicima ne. I drugo, da sve ono što im je bilo govoreno u snu, sve ono što im je bilo pojašnjavano, sve ono što im je bilo pokazivano, to je bila objava i iz toga su se izvlačili propisi. Ponekada bi ti snovi bili jasni, poput sna Ibrahima. Alihi vola nebina, salatu wasalam, kada je ha, pokazano mu u snu, pokazano kako kolje svoga sina Ismaila. I on je rekao, ja sam vidio sebe u snu da treba da te zakoljem. Pa ti pogledaj šta ćeš. Ha, I bili su snovi poslanika koji su poslije protumačeni od njih. Govoreno im je tako, tako, navođeni im je primjer, kao što ćemo sada čuti u ovom hadisu, a oni bi poslije protumačili taj primjer. Dakle, ono što im se reklo u snu, što im se pokazalo u snu, nije bilo jasno baš, dakle, doslovno to da trebaju urati, već drugo. Pa ovdje se spominje ta druga vrsta snata. Dakle, izašao je poslanik alihi salatu oslam pred ashabe kako kaže Džabir, Džabir ibn Abdullah. A Džabir ibn Abdullah je Medinjanin. On je sin hm, Amra ibn Harama. Abdullah ibn Amra ibn Haram. Abdullah ibn Amra ibn Haram je također ashab. Džabirov babo je Abdullah, ashab. I njegova majka Enisa je bila sahabika njegov babo Abdullah ibn Amr ibn Haram učestvovao je u bici na Bedru, prvoj bici za islam, zatim bici na Uhudu i poginuo, preselio prvi u bici na Uhudu. Bio prvi šehid. Usnio na veče u oči bitke da će poginuti. I rekao Abdullah, ha. I poznato vam je, Abdullah ibn Haram je onaj koji je isječen. Je tako? Pa ja, Džabir poslije došao kada je našao babu na bojištu, počeo da plače. Drugi mu zabranjivali, pa poslanik Alihi Salu sam rekao, pustite ga, neka plače. Zatim mu rekao Abdullah, a Džabir, ti plakao ili ne plakao, doista je Allah s tvojim babom razgovarao direktno, bez pregrade i bez, bez posrednika. Poznato je. Pa je rekao, šta želiš? Rekao je, želim da me vratiš na Dunjalu. Pa opet živim pa da poginem na tvom putu. I ja. Džabir nije učestvovao ni u bici na Bedru, ni u bici na Uhudu. Zašto? Zato što je imao u jednom citatu se spominje sedam, u drugom citatu devet sestara. Imao je puno sestara, ha? pa se brinuo o njima. Pa mu babo nije dozvoljavao da ide u bitku na Bedru i na Uhudu. Kada je babo poginuo na Uhudu, posle toga Džabir je učestvovao u svim bitkama sa Allahovim poslanikom, alihi salatu sam. I poznato vam je, ha? da je jedne prilike poslanik Alihi Salosan primijetio trag, ženski trag na džabiru, momci. Primijetio ženski trag na džabiru, pa kaže džabre, je se to ženio? Jesam. Evo vidimo dakle da se može i bez kadije oženiti. Ha. Se može i bez kadije. Za ruku pitaj babu, svjedoci. Mora biti kadije. Džabre, se to ženio? Kaže, jesam. Koga si oženio, djevojku ili već udavanu? Kaže, već udavanu. Kaže, zašto nisi djevojku pa da se igraš s njom, ona s tobom, jel? Da ne duljim, pa kaže, Allah poznaniće, takve imam u kući. Da dovedem curicu, imam devet sestara, ko će se brinuti o njima? Još i nju pridodati, i nju da stavim, da se brinem i o njoj. Ha, doveo sam već ženu koja je bila udavana, koja ima djecu, koja zna šta su djeca, ha, da se može brinuti o mojim sestrama, pa je nakon toga džabir, džabir učestvovao, jel? Jel? u bitkama. Imao je dakle ogromno znanje, prenosi se da je imao veliku halku u mesčidu Allahovog poslanika alihi salatu oslam gdje su ga pitali, odgovarao, prenosio hadise koje je čuo od poslanika alihi salatu oslam, poznato je on prenosi 1540 hadisa. Kažu na kraju da je oslijepio, radijallahu an, preselio 77. ili 78. godine po hijđri u svojoj 94. godini, godini života. <clears throat> Pa dakle, on nam spominje da je poslanik Alehi Salocam izašao pred njih i iscitirao, ispričao im san. Dok je spavao, poslanik Alehi Salocam došli su mu meleki u snu. Sanjao je, dakle, kako su mu došli meleki. Pa je jedan od skupine meleka, došlo je više meleka, jedan od meleka je rekao, on spava. Drugi odgovorio, kaže, oči mu spavaju ili mu srce budno. Zbog toga, dakle, snovi poslanika, ali i salatu osanam su, dakle, ono iz čega se izvlače propis, jer, dakle, to lijegalo na njihovo srce. Kao svi drugi ljudi su spavali zatvorenih očiju, spavali su dok im je srce bilo budno. Pa kaže, ne, oči mu spavaju, ali srce budno. Zatim je drugi rekao, jeli iz skupine Meleka, rekao je, E, recite mu, ovaj vaš drug, dakle Muhammed sallallahu alaihi sallam, za njega se veže jedan primjer. Spomenite mu taj primjer. Pa je ponovo rekao onaj, spava, kaže, ne spava, oči mu spava, jer je srce budno. Recite primjer, zapamtit će primjer. I posle poslanika alaihi sallam je to, dakle, i prenosio. Iz toga se, dakle, izvlače poruke. Pa su spomenuli primjer. I rekli, primjer ovog čovjeka, njegov primjer, I ono sa čime je došao i čemu poziva je primjer čovjeka koji je sagradio kuću i u kući postavio sofru, gozbu, hranu postavio. Zatim poslao glasnika da poziva ljude u kuću na gozbu. Hm. Njegov primjer i onoga čemu on poziva, primjer poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam je primjer kuće postavljene sofre i glasnika koji poziva hajte u kuću, hajte jete. Pa kažu meleki, ha, protumačite mu ovaj primjer. Pa ponovo se jada, kaže spava, kaže oči mu spavaju srce budno. Ovo se nekoliko puta ponavlja upravo zbog ovoga da se iz poslanikovih snova izlače propisi. Nisu kao bilo koji snovi. Pa kaže primjer kuće Dakle, značenje kuće u primjeru je džennet. Sofra, gozba koja je postavljena u toj kući, odnosno u džennetu su džennetska uživanja. A glasni koji je, pozva, koji je poslan da poziva ljude u kuću, na gozbu, odnosno u džennet, džennetska uživanja jeste on. Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa nakon toga kaže Femen eta Muhammeden faqad eta Allah. Zatim su rekli meleki onaj ko se pokori Muhammedu, pokorio se Allahu. Ako bude nepokoran Muhammedu, ta je nepokoran Allahu. Muhammed je došao da napravi razliku među ljudima. Hm. Dakle, čuo si sam. Dolaze meleki i kažu, spomenite mu primjer. Njegov primjer je poput, dakle, primjera sagrađene kuće i postavljene sofre i poslanog glasnika da poziva u tu kuću na sofru na gozbu. Pa je kuća džennet, gozba u kući su džennetska uživanja, a glasnik koji poziva džennetu u džennetska uživanja jeste on, Muhammed sallallahu alihi wasallam. Pa dakle, iz ovog hadisa se jasno zaključuje kogod se odazove poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Međutim, ha, šta je došlo na kraju hadisa? Nije odazvat se, hej, evo mene, hoću ja u džanet, mogu, hajde. Na kraju je došlo ko bude pokoran Muhammedu. To je odazivanje. Da sve ono što čuješ od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da je rekao, naredio, zabranio, da se odazoveš prihvatajući to i radeći po tome. Zašto? Da bi bio pokoran Allahu. Zašto? Džanet je Allahu Hoćeš do dženneta? Vlasnik dženneta je Allah. A vlasnik džennetskih uživanja, najvećeg uživanja je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, poslanik alihi salatu sam poziva u džennet, džennetska uživanja. Kogod se odazove na spomenuti način, saznaje šta je poslanik alihi salatu sam sve govorio u tom svom pozivu i praktikuje i doći će u džennet i ući u džennet i uživati u džennetskim uživanjima. Ko se ne odazove? Ko ne sasluša glasnika, odnosno poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ne posluša šta to on traži, naređuje, zabranjuje, već ode svojim putem, krene svojim putem, šta me briga? Zato ta neće doći do dženeta niti džennetski uživanja, neka bude siguran. Svi putevi do dženeta su zatvoreni osim puta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa dakle, jasno nam je zašto je Imam Buhari spomenuo ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za, za Kur'an i sunnet. Ne možeš, dakle, ući zasigurno u džennet bez, jeli, bez odazivanja poslaniku Muhammedu sallallahu, sallallahu alihi wa ala alihi wasallam. Vidimo, dakle, iz ovoga hadisa da je san vjerovjesnika istina, da se u dženet ne može ući bez pokornosti Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i vidimo dakle iz ovog hadisa hadis nas postiče da se upoznamo sa svim onim u šta je pozivao poslanik alihi salatu wasalam i da se tome odazovemo koliko smo doista u mogućnosti jer od toga ovisi naš ulazak u dženet. Dakle, nije zatvori odeja svojim putem, mene ne interesuju predavanja, mene ne interesuje šta kaže Allah, šta kaže Allahov poslanik, odoja, šta stignem koliko mogu, usput, šta si čuo u staroj oazi, šta usput, usput samo trava raste, usput samo trava raste, usput ne može ništa. Zašto su, čućeš sada hadis, zašto su daleko otišli oni ispred nas? Zato što im vjera nije bila usput, vjera im je bila na prvom mjestu, a sve drugo je bilo usput. Što stignu ostalo, ali im je vjera bila na prvom na prvom mjestu. Pa dakle, hadis nas postiče da upoznamo, da se upoznamo sa svim čemu je pozivao Allahov poslanik alaihi salucam i da se tome odazovemo praktikujući ili ostavljajući ono što je naredio da se radi, radimo koliko smo mogućni što je zabranio da se ostavimo jer od toga ovisi naš ulazak u dženet. Nakon toga došao je sa govorom Huzeife, predanje. Imam Buhari spomenuo je predanje Huzeife. Imam Buhari je bio poseban čovjek. Ha? Uzet ćemo još ovaj hadis posebno redao hadise. Došao je sa govorom Huzefe koji kaže, prošli puta smo imali Huzefu, radijallahu anhu, Ja mašar al kurra istakimu faqad subiktum ili po drugom faqad sebaktum sebkan ba'ida fa in ahaltum jeminen wa šimalen laqad dalaltum dalalen ba'ida. Kaže ja mašar al kurra kurra su Po novijem, novijoj terminologiji kada se kaže karija, kurra, misli se na one koji uče Kur'an. Koji uče Kur'an pravilno, po teđvidu, po tertilu, u tome su predvodnici u toj oblasti. Međutim, to u prvim vremenima nije imalo to značenje. To je dakle novije, novija terminologija. Dakle, u prvim vremenima kada se kaže kurra, množina, dakle, lekarija, misli se na onoga koji traži znanje onoga koji uči Kur'an i sunnet, onoga koji izučava svoju vjeru. Pa u, ha, u prevodima Buharije stoji učači Kur'ana. Dakle, nije to ispravno. Ovi koji tražite znanje, rekao je, ustrajte. Čemu je bio prošli hadis? Vlasnik koji poziva. Gdje? Hajte u džennet, džennetska uživanja. Poziva, govori. Taj govor mi trebamo učiti moramo saznavati čemu je pozivao. Zato došao je u Huzefe i kaže ovi koji tražite znanje, ustrajite u tome. Tražite, saznajte čemu je pozivao. Šta je naredivao, šta je zabranjivao. Kaže, ustrajte. Po ispravnijem rivajetu, fekad subiktum, jer doista su vas pretekli mnogi i odmaknuli od vas daleko. Sebkan ba'ida otišli daleko ispred vas. Ko? Ashabi. Uzeife se obraća tabinima. I kaže, ovi koji tražite znanje, obraća se tabinima i svima do sudnjega dana. Ovi koji tražite znanje, koje je znanje iz Kur'ana i sunneta? Jer znanje je znanje iz Kur'ana i sunneta što je rekao Allah, što je rekao Allahov poslanik. Svako drugo znanje koje ima osnove osnovu u Kur'anu i sunnetu je znanje. Svako znanje koje nema osnove u Kur'anu i sunnetu nije znanje. Nije znanje ahiretsko. Nije znanje ahiretsko, da budem precizni, Pa kaže, ustrajte u tome, jer doista su vas pretekli. Fa kad su biktum, preteknuti ste od mnogih i odmaknuli su od vas daleko, kako da ne, ashabi, dobar dio njih su obradovani džennetom već. Tako, obradovani džennetom, sigurno su stanovnici dženneta. Otišli su ispred vas. Dobro, kako? Tako što su se odazivali glasniku, Bili su pozvani u džennet kao što smo svi mi pozvani u džennet. Odazivali se glasniku u svemu. Nisu vagali, niti razmišljali šta će dobiti, šta će izgubiti. Nisu gledali da li to je dobro ili ne u ovom vremenu. Teško ili ne već su odazivali. Poznat su vam primjer i spominjao sam na početku, na prvom predavanju primjera ashaba. Okretanje prema kibli, dolazak e, propisa o hijabu, na veće, posle jaci je objavljen taj ajed, do sabaha ima, dakle, vremena još ne, žene su odmah na veće sebi pripremile hijabe sutra, kada izađu na sabah da klanjaju da imaju ha, spremne. Nisu čekale sutra, jeli, već odmah kada je objavljen taj ajed, promjena kible i ostalo. Dakle, u svemu su mu se odazivali. Kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala kada bi ostavio samo nešto od onoga čemu je pozivao na čemu je bio Allahov poslanik alihi salatu sam šta? Kao što ovdje kaže Huzefe, bojao bi se da, da bi zalutao daleko. Zašto? Zato što onaj koji ima znanje, njegova zabluda, ti koji tražiš, koji slušaš, koji saznaješ, koji imaš znanje, kada bi se okrenuo lijevo ili desno, zalutao bi daleko. Tvoja zabluda bi bila veća od onoga koji ne zna. Pa su vas pretekli. Zašto pretekli? Zato što se odazivali u velikom i u malom i u sitnom i u krupnom, u svemu. I pokoravali se, odazivali, slijedili poslanika Alihi Salocam u tome. I zbog toga su daleko odmaknuli. Ako hoćete daleko da odmaknete, ako hoćete da se približite džennetu, ne može nikako drugačije. Osim odazivajući glasniku, osim nikako drugačije, osim čitajući Kur'an i sunneti, radići po njemu. Kaže, fejne haztum jeminan ošimala. Ako biste se okrenuli, uzeli da idete desno ili lijevo, faqad dalaltum dalalan ba'ida. Zasigurno biste daleko zalutali. Ako biste skrenuli. Jer put Kur'ana i sunneta, put koji vodi do dženeta je prav. Nema krivina, malo desno, malo lijevo. On je prav. Pa ako ti se na njemu okreneš desno, okreneš se lijevo, potičeš u zabludu, potičeš u zabludu, jeli, stram puticu. Pa vidimo, dakle, zašto imam Buhari, rahimahullahu tela, spomenuo ovaj, ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet. Onaj koji želi da se primakne džennetu, da uđe u džennet, onaj koji želi da se spasi iz putice, zablude, skretanja s pravog puta, da se sačuva grijeha, ha, taj mora da uči Kur'an i Sunnet, da izučava i da se čvrsto drži onoga onoga ili što nauči. Pa vidimo dakle iz hadisa ovog predanja, odnosno da Kur'an i sunnet moramo učiti i po njima moramo postupati. Po Kur'anu i sunnetu se postupa onako kako su postupale prve generacije, kaže pretekli su vas, otišli su, vi ste krenuli, drugi su vas pretekli, otišli. Dakle, kako? Postupajući po Kur'anu i sunnetu, odazivali se u svemu, Ako hoćete i vi da napredujete brzo i da idete prema džennetu, onda morate se pridržavati čvrsto, čvrsto jeli, svega, svega toga. I vidimo dakle da se samo slijedjenjem Kur'ana i sunneta može doći do dženneta nikako, nikako drugačije. Staćemo ovdje ako Bog da, da možemo najaći u komotu. Ako ima neko nešto da pita, nije bilo jasno, Bueno.